murakoze kubona mubandanya mubiza radiyo isanganiro turi ku munsi wa gatanu igenekerezo ni rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu umwaka bibiri mirongo ibiri na kane mwabyumvise ikiganiro ni gicushikirije gicushikirije rero uno munsi mujya guteramana na jean marie mayonga mu buhinga bw'ibyuma ndiko mfashwa na alphonse kubwimana nk'uko rero mumenyereye mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye aciye kuri Radio isanganiro amakuru bashyitse ku telefone ni za ziri nyine irindwi itatu na rimwe ubusa zitatu majana mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri zitanu mirongo ine mirongo irindwi na zitanu hamwe na mirongo ibiri na zibiri mirongo ibiri na zine mirongo ubusa kabiri ariko rero imbere y'uko mu gice mushikirije ku makuru mwakurikiye mu nkunde maze ndabibutse amakuru amwamwe twashoboye kubashikiriza ariko namwe muko amakuru mwakurikiye ni menshi mu bijanye n'amagara y'abantu twarabwiye ibijanye n'abantu barenga mirongo itatu baharugwa ko bamaze gufatwa n'ikiza cya korera aho ni mu karere ka tenga ya zone rubirizi mu ntara ya bujumbura aho ni kuva mu ntango y'inondwi byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu kuri uyu wa gatanu n'amahera arenga miliyari ijana na cumi na zine niyo mu gusene utekanya gukoresha mu matora y'abashinga amateka y'umwaka wa bibiri mirongo na gatanu hamwe n'amatora mukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri ibiri n'indwi na ikarata ndangamuntu yo mu buryo bwa none ikaba itazoba iraboneka byashyikirijwe n'umukuru mu guseni mu nama n'abafise uruhara mu bijanye no gutegura amatora kuri wa gatanu bamwe mu banyagihugu barongoye amakumyabiri mu ntara ya karusi baridoga itangwa ry'ibinyobwa bya burarudi ku ruhande rumwe abarongoye intwaro bagiriza ababitanga guha komine ya buhiga gusa ibiramutse nabo nyine bibonetse bakibagira abanyagihugu bo mu zindi komine ibyo mwarabikurikiye mu makuru mm, twabashikirije mu bijyanye n'uburimyi abarimyi bo ku mutumba wa rutegamani muri zone gitega rirare bavuga ko umwimbi w'ibiharage uzohavugabanuka bivuye ku ngo byateye imirima yabo ibyo nabyo bikaba biruko mu gihe abo bari nyine bavuga ko atamufunda ibindimo bigeze baronka ngo abereke uko bubuza yuko ibyo bifyera bibandanya byonona imirima mu bijyanye n'umutekano mwarumvise ko hatewe amagrenade aho mu mugambwe intaduhoka bavuga ko atakwicira umuntu ubusa kuko bataba ataco ariko arazira ibyo bivugwa na gaswa Kobako. narongoye umugambwe inadohoka kuri we ngo abateye amagrenade mu bibanza bihuriramo abantu benshi harimo ibituro by'amabisi mu gisagara bujumbura n'abagizi ba nabi mu bijyanye n'ubutunzi ihinguro rya sukari sosumo bikurikiye ngo ntiriko riratemba nk'uko bamwe babyibaza ibyo bikaba n'umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro nayo integuro itegekanya gutanga umwuga wo kumesha amakuru iheruka komezwa n'amashingamateka isa n'irimo akarusho ugereranije n'ijyahabara mu bijyanye no guhana amakuru bagiriwe amakosha ajyanye n'umwuga byashyizwe n'urongoye itoranaguze ry'amakuru baramwumvise uko yabivuga ko harimo akarusho ayo rero namwe mu makuru mwakurikiye kuri radiyo isanganiro harimo n'ayandi menshi ibijyanye n'umuyaga nk'udakwiye mu bukene bw'amafaranga mvamakungu ngo bituma umwembu ushobora hanze y'uburundi uba muke ibyo rero bigatuma n'amafaranga y'agaciro atinjira ku bwinshi mu gihugu nabyo mwarabyumvise nuko rero abadukurikira mwese bakunze radiyo isanganiro muherereye mu ntara z'igihugu Burundi zitandukanye ikaze n'iyanyu mu gice mushikirije no ku yandi makuru mwumvise yavuzwe mu bindi bisata kaze ewe burundu uri igihugu cyiza cy'ubuntu n'akarangara eheraba umurisho w'ingoma hari iwacu mu kirimiro ugwedengwe mu buyenzi umutsibo mu buyogoma turatamba agasimbo mu buragane tukiyereka mu bugesera akaryoshye kose kari mu burundi kakarobwa i burundi kakamuka i burundi burundi bwanje uragahoraho utunze radiyo isanganiro ku isaza ibiri zirenze ko iminota mirongo itatu umwe wa mbere ku murongo alo alo amahoro cyane nabaramukije muranyumva neza ijana ku ijana namwe yego na cyane ni byiza kazina naho muherereye jean dodiye jean dodiye muherereye he mu isasumo yego yego jewe hanini hanini mhm. amakuru mutamenye navuga mutubwira amakuru yabashyitse ku mutima yose ku nyota twabashikirije si amakuru tutamenye mukire kutubwira tutamenye ni ku munsi wa mbere eh, ni irihindagurwa ry'aba bantu bari bayoboye eh, iki gisata cy'ikawa mu burundi yego yego nabo bajyanye na onatezi twabikomye induru kuva kera mm. uko twe nk'abenegihugu n'ukuri turakenguka ingingo umukuru w'igihugu yakoze mhm. tuba twonga tukamutera intege tuvuga tuti narabe mu bindi bisata nyine haracyarimo aho tubona hagwaye mm. eh, kuko nk'ubu tuhabuze agasukari mm-hmm. ubu ho hagiye ko n'ikindi kiyongera ko umunyu mm, nawe wagutse icyo cy'umunyu ntacyo twari dusanzwe tumenyereye mu burundi ubu aho duhereye twebwe umunyu uvuye ku bihumbi mirongo ibiri na mm-hmm. bitatu ugiye ku bihumbi mirongo itandatu mirongo itanu mm, umufuko yego w'ibiro mirongo ibiri na bitanu yego nk'icyo ni ikintu kiyadukije birapfana rero n'ababayobowe dusanga bafite ibifata bitandukanye mugabo mm. ugaca umenga baranyagize inzara mm-hmm. rero nagerageze azatwumviza twebwe abenegihugu twamukengurukira ko turabona ko atwitwaretse cyane icyo tuvuga mm. naho ducisha kuyagira turabona ko bacumva yego turamutera intege rero murakoze jean dodier mu rutana eh, ko ku bijyanye n'ingingo yo guhindagura abakora mu gisata cy'ikawa ariko akavuga ati no mu bindi bisata bora ukuntu nabo nyine ibintu bitunganya ukundi gushasha kugira ngo ibintu bigende neza radiyo isanganiro n'ubu turakira abandi banywanyi hano undi munywanyi turiza yakoze kuza mu mwanya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 sheri mbabarira turamera wirukange ugure karita simu zibiri za ekoneti natwe dupima amahigo yacu ntiwumva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 radiyo isanganiro ku isaha z'ibiri zirenze ko iminota mirongo itatu n'itanu ubundi munyanya ku murongo ndabumva amahoro tuganira nande Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo namahoro amahoro we mm, amakuru abashitse ku nyota eh, amakuru yadushitse ku nyota ngira ngo sinameshi nta nayo dufite kuko mm. isanganiro nkuko nabivuze mu ndwi heze n'ubu ino mushito ntituyumva ntimudukurikira neza aya ntayo kabise kandi amezi agira babiri tukigera tuyumva nka rimwe mu ndwi zibiri neza na neza muherereye neza na neza duherereye i Buganda yego mm. ntituyumva kabisa byasaba ababijejwe babikurikiranire hafi babyumvise turize ko vuba baragikemura ico kibazo ariko amakuru ngira ngo ntawe yavugana amakuru mm. ajanye mm. n'iribura ry'igitoro ko mhm. ibiciro bya nkenerwa byinshi mhm. nyamukuru bikabijya ku ibeyi rirerire bivanye n'uburyo bwo kwiyunguruza buzimbye yego nibaza ko ayo yaraciye ku isanganiro yego ibyo byaravutswe sinzi rero twebwe tubibona mhm. kabisa kuko ibiciro byaduze byaduze cyane tuzi ko ari ingaruka y'iribura ry'igitoro byasaba bijejwe bakora iyo bwamye turabe ko ubu buzima buzimbye buvanye n'iribura ry'igitoro turimo ko bwogabanuka bariko barabyumva nabo twizere ko bariko baraba ingene byo fata umurongo yego ariko murabe murabe abijejwe isanganiro tuyumve kuko eh, turayikunda ico kibazo basha bamaze kugifata mu minwe bavyumvise mwihangane eh, bazobikemura muraba murakoze naje kubaye kumanisha ko nzi ko ikiganiro ubu kiriko kiraca kuri radio turabashimiye mugira ijoro ryiza twese undi munyanya ku murongo alo alo alo amahoro yego ndi mabuji mu kinama mabuji mu kinama yego ndahaye amakuru yakunyuze yego mhm. amakuru yashyitse amakuru ntabajwe rwose n'abateye eh, amagenade mu bantu mm. bitahiye barindiriye imodoka ari zibatahana yego ariko rege igisabo nagomba sabe mhm. genze ku masaba y'uko bozana igihano igihano cyo gupfa uwishe mm. ubundi nawe baca bamwica mm. kuko nka bijya byari bikwiye yuko bafashe nk'abantu bakoze bijya bintu umuntu mm-hmm. agaca batwara kuri sitade nawe akabaturira kugira ngo n'amakungu abone ati yego kabisa mu burundi barazi guhana n'abandi bagaca bagira icyo batinya yego mm. hama ikindi nacyo mm-hmm. Eh, dusabe nyakubaho umukuru w'igihugu agarutse akoze kweri kugira ngo ibitaro biboneke kweri biraduteye ubukene bwose mu miryango ntiworaba yego yego turazimusaba kweri ni umubyeyi wacu agarutse akoze akamo kanyu kahashyitse ndazi ko wabyumvise yego mbwiryo bihangane kumbure bizotorerwa inyisho yego turabashima inama uburundi igihugu cyiza igihugu cyanje Burundi, ekusanayo kwiteke Burundi naryo isanganiro ku isaha zibiri zirenze ku minota mirongo ine tumaze kuronka abanywanyi bo muri rutana cy'ibitoki cya rugombo inama ya bujumbura zone inama n'abandi bo mu zindi ntara gitega mu ruyigi Umwaro mubanza mwese mwahawe ikaze mutubwire amakuru yashyitse ku nyota yaciye kuri radiyo y'isanganiro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 radiyo isanganiro undi munywayi ku murongo alo alo alo alo umunywayi ntituri ko turumvikana alo alo ndumva umenga agatelefone ntikariho karamworohereza umunywanyi alo munywanyi ntibiri ko biragenda neza twizere yuko kumbure n'ibyo amara kumukundira araja kugaruka kumurikira maze dushinga icumu mu mashinga radio isanganiro ni munyaka ku murongo alo alo ndumva ko telefone dore ko turavyorosha alo subire nibutse abanywanyi muze baneza neza udutelefone twanyu yuko dushobora kuvikana alo muze muraraba neza aho muhagaze canke yuko telefone zanyu atakibazo zifise kugira ngo tuyage twumvikana alo alo alo n'ubu ntibiriko biragenda neza ariko mu buhinga bw'ibyuma ariko arabitunganya amahoro amahoro ndakuzura ibigega yari bihe ko bizima byose imangana ubu nzi icyo radiyo isanganiro munyuranye ku murongo aro aro aro aro aro telefone zikoze byorosha ibyuma rero ni ngo ntibisezerana sinzi ingene biri ko n'ubu dusore twakira umunywanyi alo alo umunywanyi ku murongo alo alo alo telefone ndabona zitari ko ziratworohereza sinzi ko ari ibirere canke abanywanyi baduhamagara baherereye usanga ibyo tuba twumvikana

kurusha abandi yaba wobaye uwundi wowe ukunze kurusha abandi kuko kahise kagwa karyoshe nk'i abana bawe turi ngaha kubyemeza igikomeye si icyo abantu bakwita igikomeye ni imana ivuga kuri buri gihugu cy'amata n'ubuki nabyutse kare mu gitondo byuwe n'uturirimbo tw'inyoni akayaga gahuhe mba mfise ukweze mu mutima wanjye ehe umutwe umutwenzi uratambitse akazuba nako karaserutse nereje amaso hirya no hino mbona ibiyaya nabyo bihungabana ndabona amazu kikuje igihugu cyose ibendera ry'uburundi riduga ndabona umuntu w'amasuka ikuca igihugu cyose ibendera ry'uburundi radiyo isanganiro igira icyo ushikirije n'umunyeturakira abanywanyi alo alo alo alo isanganiro n'ubu turakira abanywanyi mutubwire amakuru yabashyize ku nyota yacu kuri radiyo isanganiro telefone irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu majana ashira mirongo itatu na zitatu itandatu n'imwe ubusa mirongo inani na zitatu majana ashira mirongo itandatu na zitatu mirongo irindwi na zibiri mirongo irindwi na zitanu mirongo ine na zitatu irindwi na zitanu hamwe na mirongo irindwi na zibiri mirongo irindwi na zine mirongo itandatu na zitandatu ubusa kabiri

radiyo isanganiro turaza twakira abanywanyi alo amahoro cyane amahoro amahoro eh, akazina kanyu nawe muherereye niyo buhungiro israeli niyo buhungiro yegomereye mu ntara ya kibitoki komine bukinanyana mm. ego amakuru yaje ku ku mhm. isanganiro mhm. na yerekaniranye ikumbure n'ibi bintu bakomeza bavuga ko dufise ubukene bw'amafaranga mvamakungu mm. hama ugasanga kenshi na kenshi abategetsi baguma bahimiriza mm-hmm. abenegihugu ko bokora imigambi yo kurima ibiterwa njabukamazi mm. jewe rero nkagira ati abenegihugu turazi nka mikoro yabo mwakino mm-hmm. byari bikenewe ko abategetsi aribo bafata intambwe ya mbere mu kurima icyayi mm. ipampa bakareka gukora iyindi migambi ijyanye n'ibintu byo kubaka bo baguma bashyiramo imitahe cyane mm. kubera ibyo bitazana n'ayo mahera mm-hmm. rero yaba umushyikiranganje cyangwa burumatari cyangwa ubundi mutegetsi wese mbere uhereye no ku mukuru w'igihugu bakerekana amahegitari y'amakawa barimye n'icyayi kugira mm-hmm. ngo ibyo bintu by'ubukene bw'amafaranga mvamakungu bihagarare na cyane cyane ko abenegihugu usanga nta mikoro yo kurima ibyo biteye gusanga mm. eh, binabagora mm. ego nicyo cyiyumviro cyanjye hama abenegihugu nabo bagakurikira nyine imamuga mm-hmm. ego israel reka tugushimire mugire ijoro ryiza amaboko rugori rwera katabonwa na bose ubundi munywayi ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe cya marini mm, n'amahoro cyane turi uganira nande muraho muraguma turahoshima namwe yego natwe n'amahoro mm, akazina imawe nayo meritusi batatiranya muranzi ngaha mu mm, meritusi mu ego niko ndabakurikirana ni byiza cyane ndumva amatelefone uwo munsi ntari karacamo neza ntibiri ko biroroha ngira ngo ibirere biratorohereza mm, nuko ego nagomba kuvuga ku bijyanye n'ikawa mhm. makuru yaciye ngaho ku isanganiro mm. ku bijyanye n'ikawa yego yego mu bisanzwe ikawa jewe kuva nkikora nabona ikawa ariyo yatanga amafaranga cyane mm. nyine n'icyubahiro urabona ko yagihagurukiye yuko ikawa yose bigatera imbere nk'uko yamye kera mhm. yego abajya abayobozi bageze iby'amakawa bajya bo muri odeka bakwiye kuraba bagasubira bakaraba igihugu cyose kugira ngo abantu basubire batera ikawa urabona hariho abantu bayirande bakirimira ibiharage mm. ikawa tukayisubiza ku murongo kuko urabona kera umuntu acaruka yabanza gutera se we yabanza kumuha ahantu atera ibiti by'ikawa mm. mhm. hanyuma rero ugaca usanga uba warutse nyine ufite igipimo cy'ikawa yego amayizine wasanga abantu barara ku mayizine bashora ikawa barara barashora turashora mu ijoro mm. ndibuka yuko eh, umuntu yarya umuceri eh, ari uko twahembye kuri ezine nk'ahari haruguru iwacu mhm. <laughs> rero mu by'ukuri ndakengurukenye n'icyubahiro y'uko agomba asubiza agateka igiti cy'ikawa mm. nayo amafaranga y'amadovize koshatu tuyaronka cyane hamwe ikawa yose ubiri gatera imbere mm. yego kabisa nk'abantu bataruka tugasubira tukiga gutera ikawa bakaduha matuta y'inoze y'imibyaro ugateragira ikawa naho bavuga ngo isi yaraze niho buri n'ibiro na eh, ibiti na mirongo itanu by'ikawa mm. yego kabisa tubyizere ko bigiye kumera neza eh, ko ingingo nshasha zafashwe icyo gitego hagiye gutegwa rya mm. wa odeka avuga mm. bigiye kugenda neza yego tubyizere yuko icyo eh. gitego hagiye gusubira guhagurukirwa kugira ngo kiduze umwimbu n'amaheramba makungu y'agaciro dukenera asubira aboneke yiga amayizine urasanga nk'ubu amayizine ajya amatabure banikira ko yaramaze kujamo ishyamba ukamengo mm. nta kabaye ikiboneka yego yego kabisa reka turindire kumbure bizogenda neza reka tusuye tubashimire rero merisisi murakoze cyane bya marimayonga mugire ijoro ryiza raba rya twese ruri rwera katabonwa na bose kirore cy'ubwiza ntangere abawe bakwiye undi munywayi ku murongo aro mwiriwe hano mm, tuganira nande Mukeshimana Mukamenge. Mukeshimana Mukamenge, yego. Eh Mukamenge. Mm, ndoyo makuru yabashize kunyota. Bakurikiye. Yewe nagwa mbamba kuvuga. Mm. Hello? Ndabumva tuga kwijambo. Ndabumva kuvuga ko ari byikawa. Mm. Eh twashishikina cyane ngene mu so mu gice cyo yacu seba barundi yafashe ingingo nziza. Mm. kandi ihoho umusaza ikawa nta gaciro yego bari bifitiye umuntu muto muto mhm. urabye ibiharage ibihumbi bimwe ibihumbi bimwe n'atanu ariko igihugu cyatatu na mirongo umunani tuvuga mm. yuko eh, bari hasi ibiharage abantu bamaze iminsi bidoga mhm. ko ikawa bavuguye eh, eh, bayipamwo kuyiko Mm. Mm-hmm. Um, bayokiye uh, ah, tubashimire namwe mukesha imana mwarabyumvise niko eh, yuko bahagurukije ikibuga cy'ikawa kugira ngo gisubire kirimwe kandi kinjize amafaranga menshi turabashimiye Burundi rumutima w'afurika zo gushika gupfa radiyo isanganiro ku isaha zitatu zibura umunota umwe dusure rero dukengurukire abagira icyo ku makuru bakurikiye akiri kuri radiyo isanganiro abo byagoye nabo kubera telefone twizere ko mu kiganiro kizokurikira bizoba byashobotse naho ibirere bitoroshe usanga bishika kuri telefone tukanka ariko tubashimire namwe kuba mwagerageje kurondera ingene mudushyikiriza amakuru yabashyize ku nyota naho bitashobotse ni mu mwanya n'amakuru ya nyuma muri rw'ikirundi igarukira umunsi rero mukaba mwari muteramanye na jean marie mayonga muhinga bw'ibyuma ko mfashwa na alphonse kubwimana dusubiye tubashimire mwebwe mwese aho muherereye mubandanye mukurikira radiyo y'isanganiro tubifuriza kugira ijoro ryiza